O, DJ, o DJ, o, di, o DJ, o DJ. Solta aí o pontinho que ela me Ela, ela desce, ela, ela sobe, ela desce, ela sobe. Ela pula, encaixa, pula, encaixa, pula, encaixa, encaixando na pica. Pula, bota por bota por bota por bota por cima da cima da cima da cima da bota por cima da rola bota por bota por cima da rola bota por bota por cima da rola bota por bota por bota por bota por bota por bota por cima da rola ela arrebenta aguenta senta tenta tudo em cima da pica ela arrebenta aguenta senta tenta tudo em cima da tela ela arrebenta aguenta senta tenta tudo em cima da pica ela arrebenta aguenta senta tenta tudo em cima da prima da prima da prima da prima da pica gosto. Tá um tal, um tal, tá um tal, tá um tal de mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, tá um tal, tá um tal. Já tô ficando maluco, vai rolar uma foda maluca, foda maluca, foda maluca, foda maluca, foda maluca, foda maluca, foda maluca, fica foda ô, ô DJ, ô, DJ, ô DJ. Ô, DJ. Solta aí o pontinho que ela me Ela, ela desce, ela, ela sobe, ela desce, ela sobe. Ela pula, encaixa, pula, encaixa, pula, encaixa, pula, encaixando na pica. Pula, pula, encaixando na pica. Pula, pula, encaixando. por bota por bota por bota por cima da cima da cima da cima da bota bota por cima da rola bota por bota por cima da rola bota por bota por cima da rola bota por bota por bota por bota por bota por bota por cima da rola ela arrebenta aguenta senta tenta tudo em cima da pica ela arrebenta aguenta senta tenta tudo em cima da tela ela arrebenta aguenta senta tenta tudo em cima da pica ela arrebenta aguenta senta tenta tudo em cima da cima da cima da cima da eu, eu, eu, eu gosto. Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal de mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, tal, tal, tal, tal. Já tô ficando maluco. Vai rolar uma foda maluca, foda maluca, foda maluca, foda maluca. assim,